ตันโตหิสมิมณตังตาโตสมิเมสัสโนสมานาชา ตุจะข้าปะโตสมิงยังวาโยนังนินาพุงสเกหิอาโตนิจังสิงเสสะโตโลปังคสิปิสัพพะสันาวุโสปัสสะคานิปัตาติอิจักภูมาสาลิงคาติสุสมาเสสุอัยามิโตปัสัญญาโตนังชาโตกาตารัสสาโยนังโนสมิงนิกิสกเวจักุยิงังสุจาเสเสสุจาตาระโตเตสุจาสัพพะเสตัสักการโรวา ิจังเอโตเทสุจาอิมาสิทังคานิอาโตเทสุจาอาทุนามอิจาเอตารายิมิอิติยามาโตอาปัจโยนาทาทิโตวาหินาวานิกานยานานาตุหิปฏิภิกุราชิการันเตหิอินินาตุสัตมิกาเรภาวะโตโคโตโพเคตุอาการปิตาทยตานามาชาลปารสังอาการ อตินามะกะเปจตุโทกันโด